polska muzyka nie jest samo Chopin. Rekonstrukcja alternatywne polskie sceny. Tu wszystko się kończy i zaczyna. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna. Gdańsk, Sopot, Gdynia tako agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca. Skoro 7 miesięcy, godziny, a lato nie masz topło. Sam zima i cisza, zima na w centrum Europy, gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty. Emisja Napitaj za Polsku. Svake srede od 18 do 20 časova. Dobre veče. Čujemo se ponovo. Danas je 2. mart 2011. godine. E, šest je sati, e, šta znači znaczy, e, da kao svake srede vreme je za emisiju Napitaj za Poljsku. E, ispred mikrofona Zuza Šmanovska. E, prvo moram da se izvinim za zadnju nedelju, jer neki od vas su se malo zbunili, da objasnim šta se dešavalo. Otišla sam na malo putovanje i zato nikako nisam mogla da se javim na radiju. ali e, ostavila sam za was e, mali set polskie muzykę e, i ako ste čuli, sigurno znate o čemu sad pričam. E, na ovoj playlisti bilo je nekoliko, po mojem mišljenju, jako interesantnih e, stvari, e, pa to je neka prilika da se priča o njima i sigurno ću da se vratim do toga, ali ne večeras, <laughs> Večeras u Ne pitaj za Poljsku e, istraživat ćemo četiri posebne godine. Mm, sad krećemo malo e, drugačiji schemat nego uvek. E, Pao na pamet da usporedimo je, e, to će biti e, da odmah kažem, e, 1000, e, 1974, e, 84, 94 i 2004 godina. E, slušat ćemo muziku iz e, albuma koje su e, izašli tokom njih. E, nekoliko bendowa je wam već poznato, a neke apsolutno ne i poczniemy od jednog koji već jeste poznat, nadam se, i to je Breakout. E, y, imam album koji je izašao baš e, 1974. godine. On se zove Kamenje, e, y, Kamienie, ali o njemu ćemo malo nakon pesme. Ajde, poslušajmo, pesma se zove y, Czy zgadniesz? naszym lesie był. Tam była para zakochanych pod naszym drzewem dziś. Czy zgadniesz kogo dziś widziałem, gdym do ciebie szedł? Czy zgadniesz kto na naszej łące kwiaty dzisiaj rwał? Wiatr wał las dziewczyny na naszej łące dziś. Pragniesz kogo dziś widziałem, gdy do ciebie szedł. Czy zgadniesz, kto jest ta dziewczyna, która była z nim? Pod naszym drzewem, w naszym lesie, to byłaś właśnie ty. i mi smo ponovo tu. E, to je bio Breakout i e, pesma koja se zove Czy zgadniesz, e, što bi značilo, šta ja znam, da li možeš da pogodiš, možda tako bih to provela. E, E, i Tadeusz Nalepa, lider benda. E, to nie pierwszy put kada e, krećemo od baš owok benda Breakout, ali meni słowi bluesowi tojko lepi da mislim da su super za otwaranie owych moich polskich priča. I to co sam wam rekla malo ranie, nas u emisji prosledzićemo malo četiri godine E, prvo odpotować ćemo u 74. E, pa krenut ćemo u 84. godinu, 94. i završit ćemo 2004. godine. I sada m, htela sam da krenem od početka. Bila je već pesma iz 74. godine. E, zamiast i teda e, ste u Poljskoj e, baš tokom ovog vremena, da vas podsjetim možda malo <laughs> ili da vam dam neku informaciju što se kod nas dešavalo. 74. polska reprezentacja u futbolu dobila je na takmiczeniu u Niemaczkoj na mundialu, što smo jako ponosni i spomnie se još uvek do sada. <laughs> Pokazali smo Italijanima 2 do 1. <laughs> mislim da m, mm, jednom se desilo, uvek se priča. E, I e, ove godine izašlo par jako zanimljivih albuma. Sad ćete da čujete e, ja, kako je zvučila ova muzika 74. Nadam se da niko neće biti zgrožen ili niko neće da se smori, jer to jest to old school. Ali morate da uzmete u obzir da... Mm, to, w muziku se pravilo baš. I mm, to, to je bilo isto u svuda i u Engleskoj, The Beatles to. I baš sam htjela da vas prenesem malo u ovaj e, Beatles fazon. E, biće band Czerwone Gitary, Czerwone Gitary i mm, jako, jako lepa, slatka pesmica o tome da e, stalno pada kiša. <laughs> <laughs> Ajde, poslušajmo. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej Żeby przejrzeć się w marszonej deszczem wodzie stoi na przekór wszystkim moknę Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie To nic, ciągle pada Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu Stoją w ramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze A ja, a ja chodzę Nie przejmując się ulewą jak i krople deszczu na pieszczą Ze złożonym parasolem idę pieszo O tak, ciągle pada Alejkami już strumienie wody płyną Jakaś para się okryła peleryną Przyglądają się jak młotną psy w ogrodzie A ja, a ja chodzę W strugach wody, ale z czołem podniesionym Żadna siła mnie nie zmusza i nie kocha Lecą deszczulepnie się Liście klonu się zatrzęsły wielki panem A ja, a ja chodzę I nie straszna nimi góra A ja, ani piorun, który trafił obok drzewa Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa Mam usta deszczu krople Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie To nic Vratili smo fratellissmosse to je bio band Crvene gitare, e, osnivan 65. godine. njegov lider je bio e, Krzysztof Klenčon i tako nam zasvirao sad druga rima. Mm, Pričalo se o ovom bendu e, da su poljski Beatlesi, ali da, bili su najpopularniji poljski band, meni se čini, 60-ih, 70-ih pesma e, stalno pada, ciągle pada, ko już czuli pretrenu, tak? E, Nalazł się na albumu e, Ritam Zemlie, Rytm Ziemi. Dali to zwłóczyło staryński, nie znam meni malo, ale jako sympatyczno ali ako vama zvuči dostarinski i ne te basz super stare muzike, onda bolje isključite, isključite sada radio. Ja sada imam za was twar za kilogram više prasine. Anna Jantar. me miejskimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie wiąże dłonie Może nam zawróci w głowie też O cień wspomnień Da, to je bila cela ova prašina. Anna Jantar, e, koja je bila e, totalna ikona polskich hipika. E, cela u cweciu, e, u letnim halinama, sa długą kosą, lepą szminką. E, cały e, flower power. I to je bio e, njen hit iz 74. godine. E, tyle słońca w całym mieście, toliko sunca u całym gradu tako se zvao i album e, iz kojeg potiče ova pesma i šta da kažem, tako se sviralo u 70-im, bez toga nismo sad e, imali e, rock i heavy fazon, onda svaka im czas. E, Anna Jantar poginula je u avionskoj nesreći e, pre nekih 30 godina, manje više, e, ali e, to je isto njena kćerka Natalija Kukulska. Možda ćemo da slušamo ju uskoro, jer e, prošle godine izdala je jako lep, e, modern album. Ona jako często isto pewa pesme swoje majke na različitim festivalima. E, je Anna kad je umrla e, imala je 20 i nešto godina, baš je bila mlada, e, zato stalno se nju spominje sa suzom u oku naravno. E, Asada promanjemo apsolutno fazon. E, isto ostajemo, naravno u 74. godini kada je poljska reprezentacija dobila na mundialu <laughs> Još jednom ću da to ponovim. E, I imamo band koji se zove SBB. E, njegov naziv e, potiče od e, Silesian Blues Band. Posle promenili su e, naziv na Szukaj, burz, buduj, Search, Break, Build. I to je mm, rok e, grupa, osnivana 71. godine e, na e, Śląsku, u Śląsku, ne znam kako wam objasnim, to je ova Silezija o kojoj toliko często pričam, to je tamo na jugu Poljske. I e, to je osnival ovaj band Józef Skrzek. On je multiinstrumentalista i wokalista ove grupe. E, oni sviraju još uvek ovi muzičari. E, baš su e, se razvijali na nekoliko muzičnih stilova. Svirali su blues, e, blues rock, e, išli su malo u smeru jazz rocka i na kraju e, počej su e, isto malo progresiv, e, fazon malo na kraju baš. Mm, I slušat ćemo prvu e, ploču SBB koja je snimljena 74. naravno. Ona je apsolutno odmah se rasprodala i na ovoj crnoj berzi koštala četiri puta više nego u detaličnoj prodaji. E, I muzyka, koja je na ovoj ploči, to je mm, uglavnom e, blues, jazz, rock. E, Malo liči na Henriksa, verovatno na nje, mm, on je bio jedna od inspiracija, ili možda The Cream isto. I jako se czuje zvuk pian, mm, fortepiana <laughs> i bas gitary. poslušajmo e, jednu stvar, 74. godina, zove se Figo Fago. Da, to jest SBB, już uvek nam idę E, album pod istim sadam iz 74. godziny. Ovaj album je bio e, koncerta u e, Varšavi. E, kako je bilo na owoj swierci, e, čuli ste pre trenutak, još uvek malo tamo čujete. A mi uzimamo sada e, vreme plov e, i idemo e, u e, 1984. godinu, e, deset e, godina kasnie iż czasy dešavalo, ludilo e, u Poljskoj ubili su e, sveštenika Ježo e, Popjevušku, u Sarajevu ludilo imali ste e, jugoslovensku olimpiadu, u bioskopima premiera Neverending Story, e, Madonna izdala e, album Like a Virgin, a u Jarocinu u Poljskoj e, na festiwalu sfirali su bendovi poput e, takvih to: Prowokacja, Siekiera, e, Moskwa, e, ostatnie takie trio, Rendezvous, Abaddon, Kultura, Madame i e, puno, puno drugih, Deserter, Naravno, Varieté, Made in Poland e, e, i e, naravno izašlo je puno jako interesantnih e, albuma. Jedan od njih je e, Dzień, w którym e, pękło niebo, dan u kojem je puknulo nebo i to je album grupe Jam koju smo slušali i neki od vas bili su isto na filmu o lideru ovog benda, Ryszardu Ridlu, onda be, e, nie nije totalno nepoznat za <laughs> ove koji prate moju emisiju. E, I e, ovaj album e, je jako lep. E, ima tamo e, sedam blues rock dela mm, i ich, njihova glavna tema su egzistencjalne problemy Y, ovog glavnog junaka koji naravno je y, Richard Riedel. On je pisao puno autobiograficznych tekstova. Pisze o swoim problemima sa ženama, sa drogom, sa y, swoim životom. Ma, to są baš životne priče. I owa plocza isto je snimljena e, tokom svirke koja se e, desila e, u amfiteatru u Świnoujściu e, na festiwalu Fama 12 e, juna ili e, da, mislim juna 84. godine. I muzika to je naravno čist blues i rock, i poslušat ćemo e, jednu od ovih kompozicija. E, jako popularna pesma, jedna od e, najpoznatijih e, e, pesma. E, nisam puštila ranije jer činilo mi se da je previše, previše popularna, ali mislim danas nas je baš prilika, kompilacija za danas je baš totalno čudna i blesava, onda to se nama super uklopa hit iz 84. godina, czerwony jak sigla. To je band Jam i pesma o deczku, koji je wyrlo, vrlo stidljiv, a Sania o jednoj e, Na e, nie nije dosta hrabar, e, daju smuwa, ali e, pewa nam o tome da baš prawi neki plan i sigurno cię na kraju dają mm, uhvati samo za sebe, <laughs> tako bih rekla. E, mi idemo dalje, 80. tačno 84. godina. E, to je godina kada m, mm, dešavalo se svuda puno, puno različitih, e, vrlo zanimljivih stvari kao Olimpijada u Sarajevu ovde, a kod nas super festival u Jaročinu. E, i jako, jako težka e, policzka sytuacja u Polskoj, ale i to jest im cele 80 subażnych i tużan bez weze e, period. My idemo do jednego benda, koji sam weć mm, puszczala jedno, myślę u pierwszej ili drugiej, u pierwszej emisji, bio pierwszy put, Lady Punk, to są ovi Alternatywcy, koji su postali totalno e, z zvezde, što mi se jako ne sviđa, ali e, sad smo u 84. godini, a to je vreme e, za koje su bili fenomenalni po mojem mišljenju, iako se toga sama ne mogu da setim. E, ali stvari koje su izdawali baš su bile dobre, kao e, plocza e, iz 84. E, koja se zove Ohyda. Mm, Ohyda je Mislim, nema tačne reči e, šta, šta to znači znaczy na srpskom, ali to je nešto totalno gadno. Totalno gadno. E, I pesma koju ćemo da slušamo zove se skoro tako kao album, a to Ohyda. Onda to je baš nešto super gadno. E, baš je e, zabavno napisan tekst, e, ima nešto e, o e, tome da ćemo da pišemo e, e, sažaljenje do e, milicije, e, na svetu je toliko nekih tajna e, da davno već po, e, smo trebali da e, je otkrijemo. E, i toliko još je nekih e, tamnih e, prozora i nekih rupica gde možda valjda da mm, bacimo pogled, a mm, posle pojawia się nešto gadno, pada, ali kada istražujemo, tražimo nešto baš lepo, ponekad je gadno, ali u svakom slučaju dobro da znamo kako izgleda istina. Poslušajmo Lady Punk jer mislim da stvar je dosta dobra. Prenosimo se sada e, u e, malo drugačiji fazon. E, nećemo e, više e, u ovom blues, jazz <laughs> i tom smeru. Sada idemo u nešto rzeszcie, jednostawnie, jednostawnie rytmiczki. Sadcie Lady Punk, pa posle band koji jedan od naših omiljenih ali o tome za trenutak. iznenada se završilo, gotovo je, Lady Punk, ohyda, šta nemam reći stvarno. Ako izmislit ću nešto možda do kraja emisije reći ću vama šta to znači. E, u ovoj pesmi bio jedan stih koji ja posebno volim i uvek se malo nasmajem kad ga čujem. E, naime, e, vazduh e, još uvek miriše na punk. Mislim, to je divno, sigurno je divan miris, neka priš, prašina, nemam pojma šta. Ne znam, možda vi imate neke ideje na šta, kakav to je miris ovaj punk u vazduhu. E, ako imate e, ideju, e, pišite mi na e, Facebook stranu ili na stranu e, na Novom Radiju Beograd. to je e, www, pa, sigurno znate jer slušate preko interneta www.nrbg.rs, a Facebook e, stranica Besze. E, ne pitaj za Poljsku radioemisja. emisija. Ako imate neku ideju kako miriše punk, pišite. E, a mi idemo dalje e, i što sam naglasila, bit će Manam, e, jedan od mojih omiljenih